ojeng pawan raja dupeh kuwasa banjur neka wonten wonten wong kuwasa neka-neka rata-rata wong niku kuwasane terus nemuwe kok niku biyen urung dadi apa-apa ya biasa sruweget nang masjid bareng wis dadi mbah apa dadi mbah apa pokoknya jadi apa ya jadi bapak diundang ini gak disungkem minum ayo ora gelem budal apa ngundang aku kok terima amplop taruh tapi setripe pitu wis dadi apa ya bapak nengwe koneko terus gak dicelok pak ayo mah nolah aja tupeh kuasa banjur Oyo oh, o oh, kabeh ana donya mung sedelo kabeh katene kowe muni sedo ora iso ya padha ane tapi konotasine beda maksudku ki sedo lambemu kok muni bongkok join sini sini aku kok ono donya mung sedhela sedaya badhe isono mau kok bongko eleng-eleng wajahnya bocah-bocah ini eleng-eleng itu hadek sungkuk-sungkuk moro neng omahmu bapakmu pesenan Pak, ojo nambah-nambahi virus to, Pak. Salawat, sholli ala Muhammad sholli wal ali wal ashab Ayo pisan maneh sing pawanter. Aja dupeh ayu banjur do. Kayak sing nyauti. Ayo sithik ngono. Ketemu bocah di beda. Assalamualaikum, Mbak. Enggak level. nggak boleh kemayu nggak boleh sama ayu sama ayu ramer go popo sama ayu ramer go lipstikmu ramer go wedakmu ramer go make upmu sama ayu mergo sama wedok nomor lu nomor go isek nom coba nuleh burimu cuman dadimu yang isi ngono ngono isek iki ketok ayu ngono. Hmm, hmm. Nang arepe kaca ya. Omane nek wis masang foto nang gone Facebook. Nek wis selfie. Ka ngono tok. Dapat ngono fotone dipamerno sak donya. foto mbak upload tak antemi ngono kok sak enom kadang wis tuwek wis tuwek lho mas angko ya kulite ta wis mengkeret kabeh aku nyawen kudu tak kerawuk ra ini ini mau putumu mewek kali putumu mewek orang meneh mirip sapa cesar sak wisan aja tupe ayu banjur do aja tupe ayu banjur do elingo tuwa nek wis kempong perot ora ayu alhamdulillah nyadar Elingo tuwa mu nek wis kempong perot. Bae lo bareng melok muni. Ora payu. Jane jenengan nyaute aja ngono, Mbak. Nek sing sepo yo nek wis kempong perot kaya aku. Ikus mari ke guru gila ngemis. Yuk, selamat. Salli. Salli. والآل والأصحاب من قد والآل والأصحاب من قد Allahumma salli ala Muhammad Ramadan itu istimewa secara bahasa artinya membakar dosa semua dosa anak manusia terbakar diampuni Allah man khama Ramadan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi entek dosane lek Ramadan ini bener artinya prioritas Mosok setahun 12 bulan. Kita diperintah untuk memprioritaskan yang satu bulan aja. Yang sebelas bulan kan mesra karo-karuan tau uripmu. Lah yang satu bulan ini loh ayo diapii. Niki gue lanjut dengan dalam satu bulan niki ape, sing sebelas bulan yang lain yuk kata tapi kabe, LS ulang sulan ketutup saulan sing ape ini. Ojo amin to. Jadi semangat harus kita bangun mulai sekarang. Kan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ya? Coba. Misalnya masjid yang ada. Mohon Akbar, Allahu Akbar. ada nisa teko masjid sinetron pas kawit jawab sing jujur tur banter kapan ora jujur tak tinggal mulai uang pagotan ake sing milih masjid to ake sing milih TV ake sing budal sholat jamaah isya to ake sing delok sinetron Yee! sing milih Gusti Allah atau akeh sing milih boy? Lane saiki Pak Lurah ngapunten wargane jenengan pagodan keplak sari iki demam cocok. <coughs> Oh, lurahe yo ngono jere, Pak. Wargane jenengan dhewe sing ngomong. Lurahe yo ngono. Oh cocok. Padahal kan udah ngerti. Menjaa bil hasanati falahu ashru amsalihha. boranya auto. Wong kene iki modelen dilewer-dilewer kaya curut. sing semangat kok ngaku itu iwangi bengok-bengok ngatek sampai pelayan rakaru-karuan gelek melaku sebelah kene melayu rene mana tak iwangi rakaru-karuan opo